šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautak.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je islam. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski su sveti džihad, džihad, 2011. Naš izvor je الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلام واس سلام إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته O ljepoti ovoga mesđida i njegovom, znači njegovoj bitnosti, eto sami procjenjivajte Znači ovaj se mesečnik vidi sa jednu 5-6 km kada mu prilazimo na lijepoj lokaciji. Vidite šta treba ovome mesečnidu. On ide, alhamdulillah, i sa vama i bez vas, ali svaki hajr i svako bi volio da na neki način i on sebe ovaj ugradi kojim bilo dijelom u ovome hajru. Eto nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio da još dok nije mesečnid stavljen onu pravu funkciju, iako su braća već u, na, prošli nekoliko dana ovo napravili malo pripreme i već su startali sa pet vakat namaza ovdje. To govori inšallah da će ovo, ako Bog da, prerasti brzo u još jedan naš znači centar meseđid gdje ćemo moći da ove svoje aktivnosti i buduće naša neka veća okupljanja a i ova lokalna, znači obavljamo i u ovom lijepom objektu i na ovom lijepom mjestu. Evo nas ovdje kako smo i dogovorili, evo nas ponovo sa našim šehovima. Tema ovoga sad predavanja će biti Allahova lijepa imena i svojstva, sigurno nešto što je prioritet u našem dinu, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj naš boravak u ovom mjestu učini prijatnim i da dadne Allah subhanahu wa ta'ala nagradu prvo našoj braći koja su nas ovdje kao domaćini ovako lijepo dočekali, a zatim i vama koji ste u saboru i dalje sa nama i odgodili svoj odlazak da bi i na ovo mjesto danas ovdje došli. A sad prepuštamo riječ našim šehovima, a vi se lijepo, znači osjećajte, gledajte samo da ispoštujemo ovaj sunnet, da uvijek budemo, kako kaže danas ših kaže, drago mi je, primijetio sam kod braći, da kada im se nešto kaže od sunneta, nemaju zapitkivanja, da su ljudi spremni da to prihvate, pa ga to posebno, znači, raduje, a radi se, znači, da čovjek je zabranjeno, kako je došao u džamija, da sjedi pola u hladu, a pola, znači, na suncu, Tamo znači sjede šeitani, pa zato kad god primijetiš da si napola u hladu, a napola na suncu ili bježi potpuno na sunce, ako si pasao reumatizam i tako slično, ili bježi potpuno u hlad. Čuvaj se samo orahovog hlada kod nas. Pa e, Asma'u Allahi ta'ala wa sifatuhu. Amma Allahi ta'ala فهي غاية što se tiče imena Allaha subhanahu wa ta'ala, ona su savršeno lijepa. وأسماء الله تعالى مطلقة مطلقة يعني تعم الجميع I Allah subhanahu wa ta'ala imena su sveobuhvatna. وصفاته مقيدة a njegova svojstva su uh, ograničene. ما معنى هذا الكلام؟ Šta to znači da su imena mutlaka, a sifat muqayyada, znači ograničen? Amma al-asma, أما madalan taqul ar-rahim. Što se tiče imena, na primjer, Ar-Rahim je ime. Allahu yarhamu طيب. الله يرحم yarhamu ويرحم kafir Allah subhanahu wa ta'ala je milostivi prema mu'minu i prema kafiru. يرحم المؤمن بأن يعطيه الطعام ويرحم الكافر بأن يعطيه الطعام Daje rizik i obskrbu hranu i mu'minu i kafiru. وكذاك أن يجنبه أخطارا المؤمن والكافر Također čuva ga od određenih opasnosti, jel tako, na njegov život, zdravlje i mu'mina i kafira. وذاك بقدره To je a, kroz sudbinu, jel tako, koju je Allah subhanahu wa ta'ala odredi. وكذا لو قلت القاهر Isto tako ako kažemo Al-Qahir, Al-Qahir znači onaj koji je sve sebi podčinio. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je sebi podčinio i mu'mine i kafire. Kada nam kulta al-aziz, kada nam kulta al-razzaq. Ili ako kažeš obskrbitelj, silni. Fa idan asma Allahi ta'ala qa'ida takun mutlaka, tašmulul al Pa Allahu subhanahu wa ta'ala imena, ona su mutlaka, neograničena i obuhvataju sve. Li لأنه ربهم. Zato što je Allah subhanahu tala njihov gospodar. أي يربيهم. To jest odgaja ih. أما صفاته ali svojstva فهي مقيدة. Ona su ograničena. وهذا هو الفيصل بين معرفة الاسم والصفة. I to je uh, pravilo kroz koje se razaznaje razlika između imena i svojstva. فإن قلت الله سبحانه وتعالى يمكر فهي صفة A ako kažeš Allah subhanahu wa ta'ala e, pravi spletke, to je onda svojstvo. لكن الله تعالى لا يمكر بالأنبياء والمؤمنين Zato što Allah subhanahu wa ta'ala ne pravi spletke e, poslanicima i vjernicima, mu'minima. إذا قيد مكره بالكفار Zato što je njegov mekr, njegova spletka ograničena na kafire. الله ينزل Allah subhanahu wa ta'ala se spušta. لكن الله تعالى لا ينزل دائما إنما ينزل فقط في الثلث الأخير من الليل قيدا Ali Allah subhanahu wa ta'ala se ne spušta stalno, nego se spušta ograničeno u zadnjoj trećini noći. Tako. فإذا عندنا قاعدة أن كل اسم يشتق منه صفة Kod nas, znači sad ovdje imamo pravilo. Od svakog imena, jel tako, iz svakog imena proizilazi svojstvo. ولكن لا يشتق من الصفة اسم Ali se od svakog svojstva, znači ne gradi ili iz svakog svojstva ne proizilazi ime. الله يغضب Allah subhanahu wa ta'ala se srdi sifat. to je svojstvo لكنها مقيدة ما يغضب ربنا على المؤمنين ولا الأنبياء ali to svojstvo ograničeno on se ne, ljuti na poslanike i na mu'mine فلذلك لا يسمى الله الغاضب zato nije njegovo ime a srditelj to nije od njegovih imena Allah yamkur Allah, Allah yusamma Allah al-makir Allah subhanahu wa ta'ala pravi spletke, ali se ne zove spletkaroš. الله ينزل لا يسمى الله النازل Allah subhanahu wa ta'ala se spušta, ali se ne zove spuštač. Je li tako? الله يمل لا يسمى الملول Allah subhanahu wa ta'ala uh, jemul, ها؟ الله لا يمل حتى ovo تملوا la jemul. ها، حتى تملوا Idem, ida, in, in, indema temelu entum, يمل jemul. A. Allah subhanahu wa ta'ala, znači, uh, kako stoji u hadithu, uh, neće ga uhvatiti, njemu neće dosaditi dok vama ne dosadi. Je li tako? Ali ovo je svojstvo tačno ograničeno. I to jest Allah subhanahu wa ta'ala će dosaditi samo onda kad vama dosadi. لذلك يخطأ Ali nema, znači, ne, po ovom svojstvu nema imena. Je li tako? لذلك يخطأ كثير من الناس ويسمي الله المنتقم Zato mnogi griješe kad Allaha subhanahu wa ta'ala nazivaju osvetnik. El muntaqim. Čuli ste za to ime. El Muntaqim, čak na poznatom onom uh, dovi od jednog od karija, doziva Allah subhanahu wa ta'ala po ovom imenu. El Muntaqim, osvetnik. يعني إذا قلنا أن اسمه المنتقم إذا يقول أن الله ينتقم من محمد بن عبد الله الله ينتقم من إبراهيم Ako kažemo da je to njegovo ime, osvetnik, rekli smo da su imena neograničena i sveobuhvatna, onda iz toga proizirodi da Allah subhanahu ta'ala se sveti i Ibrahimu a.s. i Muhammedu sallallahu a.s. a oni su njegovi prijatelji. فإذا هي صفة لكن أدرجوها خطأ بالأسماء. Znači, o osveta je od svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nije od njegovih imena. Allah lahu datija, Allah subhanahu wa ta'ala ima lična svojstva, svojstva njegovog bića, jel tako, je, Zatim ima svojstva koja nas obaveštavaju o njemu koja, o kojima nas je on obavijestio, jel tako? Ua? I svojstva e, njegovih radnji, njegovih dijela. Amma sifatu datija, fe je ta'allaku bi kal hajati, Što se tiče svojstava njegovog bića, koja su vezana striktno za, za biće Allaha subhanahu wa ta'ala, to je kao život, jel tako, svojstvo njegovog bića, taj živ, kao govor i tako dalje. وأما الصفات الخبرية فهي التي أخبرنا بها ولا يمكن معرفتها إلا بالإخبار مثل أن له يد وله أصابع وله وجه وله قدم وله ساق فهذه لا يمكن معرفتها والقول بها إلا بالإخبار من الله والرسول. Kaže, što se tiče e, svojstava koja dolaze, koja su, o kojima nas je on obavijestio, posebno ih ističe, zato što e, njih ne možemo znati, ta svojstva ne možemo znati ni na kakav drugi način, osim putem obavještenja, odnosno da je Allah subhanahu wa ta'ala to objavio, kao što je svojstvo ruke, potkoljenice, stopala, lica, nefsa, je tako? وأما الصفات الفعلية فهي الله تعالى يفعلها متى شاء متى أراد كيفما شاء Što se tiče svojstava a, koje se odnose na njegove radnje, to su svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala čini kad on hoće, jel tako, onako kako on hoće. وقد سطرها ويعلم متى يفعل ذلك E, I on, i, سطرها يعني باللوح المحفوظ ومتى on ih je يفعل ذلك. zapisao, zapisao ta svojstva, zapisao je u, u Leuhu Mahfuzu, a zatim ih izvrši kad dođe određeni, to određeno vrijeme za njih. Znači, meta tekellem, meta obab, meta frah, meta ali je jef'aluha Allah, meta ša, kejfe ma ša, bihikmeti. Na primjer, da se raduje, da se srdi, da se smije, da govori, sva su ovo svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala koja on čini kad on hoće i kako on hoće. Lillahi mi'atu tis'atim wa Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 imena. Men ahsaha dakhala al-jannah. Koji obuhvati ući u džennet. Lakin hel lehu faqat hadhihi al-asma? Ali postavlja se pitanje da li je da li Allah subhanahu wa ta'ala ima samo 99 imena. Jesu to sva njegova imena, tih 99. Allah nisa lehu faqat hadih al-asma. Znači nisu sva njegova imena ova, ovih 99 nisu sva njegova imena i nisu ograničena na 99. والدليل أدوكز دعاء الهم والغم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذا أسماء كثيرة ومنها نعرف ومنها لا نعرف dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ima više, tako da nisu ovih 99 sva Allahova imena, da ima još je dova za brigu i tugu. Je tako? Naćite u Hisnom muslimu. Gdje, Allah, subha- eh, gdje je Rasul sallallahu alaihi sallam dovi Allah subhanahu wa ta'ala pa ga doziva I na kraju te dove kaže dozivam te svakim tvojim imenom koji si sebe nazvao, u knjizi objavio ili nekoga od svojih robova podučio ili u gajbu za sebe ostavio. Šta ovo znači? Da ima imena, je tako, koja su objavljena i koja nisu objavljena i da nisu ograničena na 99. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعون اسما ali zašto je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam onda rekao da Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 imena? Anta l'an tani milijon dolara. Na primjer, ti danas posjeduješ milion dolara. Pa kult minha ašrat alaf Pa kažeš, imam 10.000 za miskine. فنقول إن عندك عشرة آلاف للمسك فسونا كاجي تي إماش دست هلالة دولار زمسكينة لكن ليس معنى هذا أنه كل ما كل ما تملك عشرة آلاف ألتون إذن تشيد تي إماش سمو دست هلالة والله عنده أسماء كثيرة لكن خص منها تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة الله سبحانه وتعالى ما منوغو إمينا ali posebno od svih tih njegovih imena, 99 je, od tih je 99 kojih nabroji, nauči na pamet, sprovede, jel tako, obuhvati, ući će u džennet. لذلك نحن حينما نقول سبحان الله معناها ترجم Tako mi, kad kažemo subhanallah, to znači السبح في لغة العرب هو البعد sebh u arapskom jeziku znači udaljenost, daljinu. فحينما أقول سبحان الله يعني أبعد عن عقلي ونفسي وإيماني أن يكون في الله نقص Kad kažeš onda subhanallah, to znači ja udaljavam, činim dalekim od sebe, jel tako, i od svog imana, da vjerujem da Allah subhanahu ta'ala ima bilo kakav nedostatak. Allahu lejse fihi naqsun. Allah subhanahu ta'ala nema nikakvog nedostatka, ah, ni manjkavost. Niti u svojim najljepšim imenima, niti u savršenim svojstvima. jesma wala sautun an saut. On čuje, ali ga znači neki glas ne čini da ne čuje neki drugi glas. Jedan glas ga ne čini da ne može da od njega čuje onaj drugi. I vidi, pa ga pogled u nešto ne čini da zbog toga ne vidi nešto drugo. On zna, ali ga znanje o nečemu ne sprečava, jel tako da zapostavi nešto drugo. لذلك قال وعنده مفاتح الغيب Zato se kaže kod njega su ključevi gajba. لا يعلمها إلا هو Ne je, ti ključevi nisu poznati nikome osim njemu. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض Zna šta je na nebesima i šta je na zemlji. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها Nijedan listić, znači nijedan list sa biljke, sa drveta ne spadne, a da on, njemu nije to poznato. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين I nema ni jedne trunke u tminama zemlje, u tminama u unutrašnosti zemlje. Niti ima ičega živog ili suhog, vlažnog ili mokrog. Nema ničega, a da nije u jasnoj knjizi. كتب كل ذلك Sve je to zapisano. كل ذلك الدودة في الأرض كيف تأكل السمكة في الماء كيف تسبح أين تذهب هذه الورقة ستسقط على ظهرها أم على وجهها أم على حافتها كتب كل ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة Sve je Allah subhanahu ta'ala zapisao. Svaki crvić u zemlji, u drvetu, čime će se hraniti, koliko će se hraniti, kako će živiti, kad će svaka riba u vodi, svaki list sa drveta, kad spadne, kako će pasti, na lice ili na naličje ili koso. Jel Tako? Svaki detalj. Sve je tu Allah subhanahu wa ta'ala zapisao na 50.000 godina prije nego što je stvorio svijet. Stvorio nebesa i zemlju. فإذا استقر ذلك في نفسك وعلمته علم اليقين علمت أن الله ينظر إليك ويعلم ما بحالك وإذا أصابتك مصيبة اطمأننت لأن هذا قد كتب قبل خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض وعند كدوبو سدوبرو وشوستي توم سرцо i u pogledu ovoga budeš imao čvrst jekin. Poslije toga znaš da te Allah vidi, čuje, zna dobro šta je pri tebi, šta je u tvojim prsima. Je tako? Zadesite mu sibet, ti nemaš razloga da se je tako da te fata panika. Znaš da je to zapisano 50.000 godina prije nego što su stvorene nebesa i zemlja, a još poslije toga kad si ti stvoren, je tako? لذلك لا تحتج بالقدر إلا إذا كنت نادما أو مبينا لقدرته سبحانه Zato ne smiješ se pozivati na kader, na Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu, osim ako se kaješ ili želiš da objasniš da je to bila Allahu subhanahu wa ta'ala odre, odredba. فإذا فعلت إثما واحتججت بالقدر فأنت قدري Ako uradiš neki grije, pa onda kažeš tako Allah odredio, onda si ti kaderija. كأنك تقول إذا زنى الإنسان وزنى قل لماذا تزني قال كتب الله علي الزنا kao kad bi zinalčar činio zinalog, a onda nekoga upita što čini zinalog, da kaže tako mi Allah odredio. Lakin man zana, thumma taba. Ali ako neko učini zinaluka, zatim se pokaje. Wa anaba. I vrati se Allahu subhanahu wa ta'ala. Thumma jaa man yudhakkiruhu bidalik wa yu'atibuhu. a zatim nakon pokajanja nekomu dođe i kaže sad si se pokajao, a tad si prije činio to i to i da mu to, فقال, ka, kako mi kažemo, nabije na nos, je tako? فقال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي Onda kad bi čovjek rekao zašto me korite za ono što mi je Allah propisao, يعني معترفا بخطئه معترفا بقدر الله priznajući da je on pogriješio i priznajući Allahovu odre, odredu. Tako Adamu i Musa. E, sreli, sreli su se Adam i Musa. Alihim salam. O Musa la ja'rifu Adam. Musa ne poznaje Adema. Jama'ahu Allah ta'ala. Pa je Allah subhanahu ta'ala sastavio. Pa kala Musa li Adam anta Adam kala bela. Pa pita Musa Adama, ti si Adam, kaže. Nego šta? أنت الذي أخرجتنا من الجنة تي si nas جنة آه، وخيبتنا. dženneta. وخيبتنا Ti si هكذا نص البخاري قال وخيبتنا <laughs> يعني احنا كنا في الجنة شو طلع بسببك طلعنا من الجنة أيوه. فقال آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي Zašto me koriš, o Musa, za ono što mi je Allah već odredio? فقال آه موسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فحج آدم موسى يعني محمد Muhammed صلى الله عليه وسلم je ادم iznio dokaz protiv موسى عليه السلام يعني هذا شرح سريع ليس مفصلا لأمور الأسماء والصفات فمن عنده سؤال Ovo je bilo ukratko, znači par napomena vezani za Allah subhanahu ta'ala najljepša imena i savršena svojstva. Pa ako neko ima e, kakvih pitanja vezano za to, je li ovo bilo lahko i jasno? Nema nikakvih, nema nikakvih poteškoća. Pa- Ili ste to već prije učili? ما علموه هذا علموه قمنا ب يعني دورة خاصة 20 يوما الموضوع كل 20 يوما الأسماء والصفات في كتاب قيم لهذا الموضوع لأحد الإخوة المعاصرين في السعودية إن شاء الله سأريك هذا Može, evo. Reci. Neka, je li ovo za temu? Jeste, temu. Reci. Pošto je spomenuo, znači, šejh Kadr. Ja. E, imao sam slučaj tamo, pa sam zvao šejh Ebu Jahiju, međutim, on ne barata toliko dobro njemačkim jezikom, objasnio mi je za mene, da sam ja zadovoljan što se tiče mene, ja sam bio, ali ne mo- nisam mogu dovoljno da objasnim drugome, mogu. Znači, e, kaže, ako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, znači, kadrom određeno i zapisano u levhu, levhu i mahfuz, sve šta će se desiti, kaže, zašto je onda ljudi koji su griješnici danas na zemlji, zašto nije uputio i kažu oni po nekim svojim... Zašto će biti odgovarat za te grije kad je već to... Kad je određeno. Jel to... Kao nepravedan, da bilo da je nepravedan. Šta vi kažete za ovog čovjeka ovako kad postavi tako pitanje? Nije, ne sumnja. On vraća, ne sumnja. On ne vjeruje u kader, nikad. Loše mišljenje e. on ne vjeruje u kader, ne vjeruje u Allahu apsolutno gospodarstvo, nije Allaha priznao za apsolutnog gospodara, dok se drznuo da stvoritelju svih svjetova postavlja pitanje njegove pravednosti. Jel tako? To je drsko. Gospodara svih svjetova pita, vidi ti si nepravedan. To je oholost, ne vjeruje u kader, znači on negira kader. Ko tako pitanje postavi, znači kod njega još luftira, Yani, ali ja ću pitanje prenijeti še. Može, može. Znači, ovo što si ti sad pitao je poseban ders. الأخ يسأل إذا سأل أحد مثلا كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى المجرمين والأصحاب المعاصي وهو الذي قد قدر لهم هذا الأمر وكتبه في لوح المحفوظ العلم غير غير الأمر زنان يعني ناردبة الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله زنان شتاين أنا باسمي يعلم ما كان زنا شتا je وما هو كائن i šta وما سيكون i šta وما لم يكن لو كان كيف يكون i ono što nije bilo da je bilo يعني يعلم لو خلقني امرأة ماذا سأفعل da me stvorio da sam žensko znao bi zna šta bi فاذا لانه اله يعبد ليس فيه نقص سبحانه فهو يعلم خلقه ماذا سيفعلون On je božanstvo kojem se čini ibadet i kojem se robuje i nema nikakvog nedostatka. I on zna sve šta je stvorio i šta će stvoriti. لكنه هو الذي أمرهم بالمعاصي Ali, pitanje, ako Allah subhanahu wa ta'ala znao, jel tako, za grijehe svojih robova, je li im on naredio te grijehe? هل قصر معهم في تبليغهم المخاطر وتبليغهم طريق الحق والباطل Da li je Allah subhanahu wa ta'ala nepravdan prema njima bio u smislu da im dostavi upozorenje, da ih poduči šta ih čeka ako budu te grijehe činili? ورغم ذلك عفى عمن جهل I pored toga, Allah subhanahu wa ta'ala opet će oprostiti onom ko ne bude znao. الواحد عايش في منطقة ما سمع بال... بأن الربا حرام وتعاطى بالربا مثلا ومات والله يعفو عنه Na primjer, da čovjek poslije sa nekim oblicima kamata, a ne zna da je to kamata i da je to zabranjeno i preseli na tome, Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti. Ne znam. لذلك فإن الله تعالى يحاسب الناس بما كسبت أيديهم Allah subhanahu wa ta'ala će ljudima suditi na osnovu onoga što su zaradile njihove ruke. لماذا لا يحاسب البقرة والثور Zašto neće suditi kravi volu? الآن الثور لو جاء ونطح امرأة أو طفل وقتله هل نقيم عليه الحد؟ Ako bi bik došao i ubio ženu ili malo dijete, zbog ga, je li tako? Da li bi mi izvršili nad njim kakvu šarijetsku kaznu? لماذا؟ لأنه غير مكلف ما عنده تمييز بين الخير والشر عندنا نحن والجن Znači, zbog toga što vo ne razlikuje, jel tako, šta je dobro, šta zlo, šta je naređeno, šta je zabranjeno. Nema mogućnost da napravi razliku između toga. A Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku dao, ra- dao mogućnost da razlikuje dobro od zla, jel tako? I zato što i zbog tog ljudima i džinima je tu mogućnost Allah subhanahu wa ta'ala dao i zbog toga ih je učinio šerijatskim obaveznicima. لذلك رفع القلم عن ثلاث Zato je uzdignuto pero sa trojici. والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ والطفل حتى يبلغ لأنه ما عندهم تمييز ولا عندهم إرادة فالله عفى عنهم Zato što e, od luđaka, od čovjeka dok spava, dok se ne probudi, jel tako, i malo dijete dok ne sazrije. Zato što ova trojica nemaju, znači, mogućnost da razlikuju dobro od zla i nemaju svoju neku jasno izdefinisanu volju. يعني لو إنسان هو نائم ماشي في مشى في نومه وقتل ابنه لا يقتل Ako bi čovjek koji spava, jel tako, dok spava, okrenuo se u svom krevetu i prignječio svoje dijete i ubio ga. Znači, nema izvršavanja nikakve širijetske kazne nad njim. وإن كان هناك قول أن الأب لا يقتل بيد هذا موضوع يعني لو مثلا قتل جاره ايوه kažem شيء otac سينا شنوبي ubija سينا sina دبر dobro komšijsko dijete طيب لماذا لم يحتج الناس بفعل الطاعات بقدر الله يعني هل سمعت انسان يقول والله انا حججت اه بقدر الله لماذا إذا ارتكب المعاصي يحتج بقدر الله Isti taj koji kaže uradio sam grije, šta ćeš Allah tako odredio, jel tako? Da li ikad kaže kad uradi neki hajer da kaže Allah ja, ja to tako uradio, Allah odredio. Da li se tad poziva na kader? Kad uradi kakav hajer? Ili taj hajer uvijek pripiše sebi? ألا يعلم الله هذا الخير كما يعلم ذاك الشر الذي سيفعله الإنسان Zar je Allah subhanahu wa ta'ala to dobro koje on učinio bilo nepoznato? يعني Nije, لا- znači Allah subhanahu wa ta'ala znao i ovo dobro što je uradio da će uraditi kao što znao i ono zlo što je uradio da će uraditi. فإذا نحن ثم من يدري ماذا سيختم لنا من يعلم Zatim, ko od nas zna na čemu će završiti, odnosno ko od nas poznaje šta mu je propi određeno kaderom? ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم Ne zna, je- kaže uh, Allah subhanahu wa ta'ala je tako Rasulu sallallahu alaihi sallam objavljen ajet da kaže وَمَا أَدْرِ مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ja ne znam šta će biti učinjeno sa mnom niti sa vama. Niko ne zna kader. Kako možeš o tako pozivati se na ono što tebi nepoznato? إذا إحنا مهمتنا اتباع الرسل Na, na, e, naša je o, obaveza i naša je briga da slijedimo poslanika sallallahu alaihi sallam. والتوكل على الله Da se ostanemo na Allaha. وجعل النتائج لله علينا العمل والنتائج على الله A rezultate da prepustimo Allahu subhanahu wa ta'ala, znači da se mi trudimo i radimo, a rezultati su kod Allaha subhanahu wa ta'ala. والله إذا علم منا الصدق قال وما كان الله ليضيع إيمانك Ako Allah subhanahu wa ta'ala zna da smo mi u tome iskreni, Allah neće upropastiti naša djela. إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala je prema ljudima blag i milosti. الله ما خلق الناس حتى يعذبهم Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio ljude da bi ih kažnjavao, لأنه عزيز قوي zato što je on azizun qawi, znate šta je والعزيز silan i moćan. العزيز هو ذا المنع التي لا يوصل إليه E, aziz, silan znači to je onaj do kojeg se ne može nikako stići, kojim se ne može ni na kakav način naškoditi. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني عزيز لا يبلغ Znači, aziz znači ne možete vi, kao što je pisao Resul sallallahu alaihi sallam u hadis kuciju, ne možete dostići štetu kojom ćete vi naštetiti, niti možete dostići korist kojom ćete meni koristiti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أم وآمنتم Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Zašto da vas Allah subhanahu ta'ala kažnjava ako budete zahvalni i budete vjerovani? وكان الله شاكرا عليما الله سبحانه وتعالى زهوالا i sveznajući لماذا قال عليما zašto sveznajući يعني افهم انه يعلم بما ستفعل zato što znaš šta ćeš uraditi لكن ما امرك ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Znači, Allah subhanahu ta'ala ne naređuje grije. Je li tako? Iako ih je znao da ćeš ih učiniti i na osnovu svog znanja u levkavima Kudo zapisao, on i ti ih nije naredio. On ti ih nije naredio. Fa فأما ثمود فهديناهم Što se tiče Semuda, mi smo ih uputili. Istahabbu men? El amal. Men istahabbu? الثمود آه. وكل فعل في لغة العرب كل فعل ثلاثي يدخل عليه السين والتاء معناه الطلب Ovdje je jezičko objašnjenje. Znači, uh, mi smo uputili Semud. Pazite ovo dobro, gledajte, jezičko objašnjenje, malo se morate skoncentrirati. Mi smo uputili temur, znači mi smo ih uputili, a oni su istehabu. Kaže u arapskom jeziku svaki glagol koji ima tri harfa, ehabbe, ehabbe, znači ima elif, ha i ba. Svaki glagol koji ima tri harfa, na koji uđe, na koje se doda sin i ta, istehabu. Na ovaj glagol ehabbe dodan je sin i ta, Hape to znači tražiti nešto. Tražiti tu. Ehabbe voljeti, Hape tražiti da se voli. To jest, tražili su da se zavoli i sljepilo. Jel tako? Ajet ide, mi smo uputili Femud, a oni su tražili da se voli i da se slijedi. Sljepilo, zabuda. Jel tako? فإذا الإنسان هو الذي يكسب خيره وشره Znači, čovjek zarađuje i svoje dobro i svoje, i svoje zlo. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم كسبت أيديكم لكن الله عفو قدير قال ويعفو عن كثير يعني لو يريد أن يحاسب على كل شيء يقلب الأرض Što god da, se, da vam se desi od musibeta, tu su zaradile vaše ruke, a mno, preko mnogih stvari pri, prijeđe. Preko mnogih, mnogih stvari oprosti. A kad bi kažnjavao i htio da kazni za sve, ne bi vas ostavio na površini zemlje. Okre, okrenuo bi zemlju. Ejdan el... eh, تسمح لي أن أواصل ببعض طبعا الإضافات أوه. vi znate da, na početku sam rekao, ovaj čovjek koji kaže za, za grijehe, šta ćeš tako Allah odredio, on je posjegu za dokazom mušrika. je I govori mušrici da je Allah htio, ne bi mi širka učinili, ni mi, ni naši očevi. Da li je ovo istina? Ha? Da li je istina sad da je Allah htio, ne bi činili širka ni mi, ni naši očevi? Jest istina. Ali kaže Allah subhanahu wa ta'ala كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى رَأَوْ بَأْسَنَا Tako su lagali i oni prije njih dok nisu vidjeli našu kaznu. Kako sad to? Allah subhanahu wa ta'ala kaže da oni lažu. Kažu to samo što on to ne misli, onda kažu. Zato što si radili to, onda Lažu, braćo, zato što oni nije- nisu znali šta je. Ne znaju oni šta je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Jel tako? Ali znaju šta im je na, re, na redi. Jel tako? Pa svako ko se poziva na kader, on laže. Jel tako? Ne znaju šta im je Allah subhanahu odredio, ali znaju šta im je na naredio. Pa sad kad vam se naređuje, zašto ne ostavite se tog širka? Šta vas prečava? Otku znate šta vam je određeno u sljedećoj sekundi? Kako vam može biti izgovor kader? A ne znate šta vam je određeno. A evo sad znate šta vam je naređeno. Znate da je Allah Tela zabranio širk. Jeste mi razumeli? Kao kad Allah Tela kaže dolaze ti munafici i kažu zaista si ti Allahu poslanik, Allah svjedoči da, da munafici lažu. Pa je li on Allahu poslanik? Jest, a munafici lažu. Lažu oni da, da istinski stvarno to misle tako. Je tako? Jeste razumijeli? Tako i ovdje. Kad kažu mušici, jel tako, pozivaju se na kader, oni lažu u pozivu na kader. Lažu zato što im ni, ne, oni ne znaju šta im je Allah subhanahu odredio, a evo sad su saznali da im je Allah subhanahu ta'ala širk zabran, zabranio. Jel u Znači to je. Druga stvar, ova pitanja dolaze od onoga ko nije shvatio Allaha subhanahu kao, kao gospodara, istinskog gospodara. Jer što ljudima smeta da prihvate kader i da povjeru u njega? Šta je problem? U to je istinski momen samo. Zato je od vjerovanja u kader šta? Šart, je tako, uslov potpunosti imana. Zato Abdullah ibn Amar je rekao onim kaderijama kad su se pojavili, ja se vas odričem, nema ništa sa vama, prenesite da nemam ništa sa njima, niti oni sa mnom. I kada bi udjelili kao Uhud, jel tako, zlata, neće im to Allah primiti dok ne povjeruju kader. Što ovdje u kader? Zato što je vjerovanje u Allahu subhanahu apsolutnu odredbu, sudbinu od stvari njegovog gospodarstva. Jel tako? Jer on je apsolutni gospodar. Sve je njegovo, i nebesa i zemlje što je na njima i što je između njih. On je vlasnik toga, sa tim raspolaže. Niko nema pravo da ga pita šta on stvara u svojoj vlasti šta sa čim čini, je tako? To je s jedne strane. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutni vladar i gospodar. Kako može rob da se drzne, je tako, i da sumnja sad u pravednost Allah subhanahu wa ta'ala, u njegovo znanje, u njegovu moć. Treći, Allah subhanahu wa ta'ala je sve odredio i ništa se ne može desiti u njegovoj vlasti preko njegove odredbe i volje. Ne može izaći iz okvira onoga što je on znao prije. Prije, najprije znao. Je tako? Drugo, zapisao. To na osnovu svog znanja sve zapisao. Treće, kad hoće, to što je znao i zapisao, on to stvo, stvori. Jeste razumeli? razumjeli? Pa ako se počne ovakva pitanja postavljati, je tako? onda se dovode u pitanje savršena svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Koje je ovdje svojstvo? Svojstvo savršene njegove vla, vlasti. Svojstvo savršenog njegovog znanja. Svojstvo savršene njegove pra, pravde. Pa Allah subhanahu wa ta'ala koga je za koga je znao da će biti kefir, jel tako? Pa na osnovu tog znanja u lehovi mahfudu zapisao mu kufr, Jel tako? Pa onda kad dođe vrijeme, kad Allah hoće, stvori njegov kufr. Jel tako? Allah subhanahu wa ta'ala nije prema njemu nepravedan, to je pravedno. Jel tako? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala znao unaprijed. I ovo, znači što Allah subhanahu wa ta'ala zna, znanje nije kao nare, naredba. A Allah subhanahu wa ta'ala ga je stvorio, a onda on poslao poslanika i knjigu i taj kufr mu zabra, zabranio, njemu je to poznato. Nama je poznat šerijat, a nije kader. Mi nećemo biti odgovorni za kader, ali ćemo odgovarati za šeri, za šerijat. Uz Allahovu pomoć, ovo je bilo još nekoliko na, napomena. Znači, moraš pomiriti se i priznati da si ti Allahov rob. Je tako? Da Allah subhanahu sve njegov, apsolutni vladar, njemu se pokoriti i on je prema svojoj vlasti sve kaderom odre, odredio. Sve kaderom odredio. I onda se u tom u toj svojoj pokornosti vjeruješ u, u kadar. Kogod počne oko kadara, znajte da se on buni protiv Allaha. Buni se, nije, nije priznao Allaha subhanahu Tala za apsolutnog gospodara. Buni se, ustaje protiv njega. Je tako? Traži Allah subhanahu ta'ala man, postavlja pitanja sumnjeći u njegovu pravednost. Je tako? Allah subhanahu ta'ala je kafire pravedno odredio da budu kafiri, mušrike pravedno odredio da budu mušrici. A mu'mine uputio iz svoje dobro, dobrote. Allah subhanahu ta'ala će mu'mine nagraditi kako? Pravedno ili iz dobroti. Allah subhanahu ta'ala neće mu'mine nagraditi pravedno nego iz dobroti. Jel tako? Jer kad bi pravedno, to bi bilo malo. Šta smo mi zaradili? li tako? Šta smo ne zaradili u toku svog života? li tako? Neće je nagrad pravedno, nego iz čiste dobrote, neograničeni, bez računa će nagraditi. Jeste me razumjeli? A kafire će kazniti pravedno. Samo koliko su zaradili. Jeste sad shvatili kader? Ovo su neke još napomene. Da ne bi, jer važno pitanje, zato što je vjerovanje u kader od šartova imana i neće vam Allah subhanahu ta'ala primiti dijela dok ne povjerite u kader. A pitanja o kaderu kruži. Šubhe o kaderu šeitan objavljuje. Jel tako? Ja sam se susretu, znači najđem putem do da pozivamo ljude, ostavite se futbola, hajdemo klanjati, Kaže da je Allah htio ja klanju koji... Na šta on sad radi? Ponavlja riječi starih mušrika, o tako? Onih prvi, jel tako? Ima prodanje u tome? On ne zna šta mu je Allah odredio. On ne zna je mu Allah odredio da sad klanja podne namaz na koji ga ja pozivam ili nije. On ne zna to. On ne zna šta mu je sad Allah odredio. Da klanja sa mnom podne da se odazove na ili nije. Ali zna li da mu je Allah naredio to? Zna, e zato će odgovarati. Jel on sad ja sam kader. Ovo je jasno inšala. To je razlika. Znači, za šerijatsku odredbu ćemo odgovarati, a nećemo za kadersku. Kosmička znači sudbinska, kaderska. I što će se znači, desiti, nepoznato. Jes. Normalno, ovo što je prošlo, vidjeli smo da je to bila Allahova odredba i to nema sumnje, je tako? Ali ovo što sad slijedi, je tako? Jer odgovornost je za ono nakon uspostavljanja dokaza, je tako? Svatate? Odgovornost je za ono što dolazi nakon uspostavljanja dokaza. Vezano za kako je sadašnje stanje židova i kršćana, ovaj, pošto se ovdje termin nemuslimani koristili u našem ovaj, području. I sad po ovom pitanju ajeta, ova zadnja dva ajeta, znači u prijevodu, pa nek ih odgovori na njih. Gdje se govori ima od njih koji... Znači, عندنا بعض بعض الناس لا يكفرون جميع من ينتسب إلى اليهود والنصارى ويحتج بآية من سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يعني هؤلاء الذين آمنوا ليسوا سواء نعم طيب ما هي صفاتهم يتلون آيات الله أين آيات الله التوراة المحرف آيات الله طيب وهم يسجدون هل اليهود يسجدون والنصارى طيب. يؤمنون بالله من آمن بالله ولم يؤمن بمحمد بن عبد الله يسمى آمن بالله لا طيب يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير يعني الذي كان في يهوديته وقد فعلوا فيه الخير ودخلوا في الإسلام فالله يكتبه لهم وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله أعلم بالمتقين هؤلاء اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم من النصارى Znači, mnogi bacuju šupu da Ja sam ovako shvatio tvoje pitanje, znači da ubacuju šubu da nisu svi ehlu kitabije nevjernici. Nije to, ovaj jajci nisu vezani za to, ni, na kakav način. Ne, ali se koriste još ljudi s tim, to kažem, znači da... Ne, znači ovaj ajet koriste kad hoće da kažu da nisu svi oni nevjernici. Da ima i kod njih pobožni. Jesi mi razumio? Znači to koriste. A ovdje znači ni na kakav način se ovaj ne govori o njihovom statusu, nego neki mučenjaci. حتى يفهم نعم مصطلح أهل الكتاب العرب ليسوا من أهل الكتاب نعم فإذا كنت تقول في الجاهلية أهل الكتاب فورا نعم. ينصرف ذهنك إلى اليهود نعم. والنصارى نعم تبقى هذه الصفة ملازمة بينما الآن أسلم عمر بن الخطاب وأبو بكر وأسلم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار من بعده يقول عمر بن الخطاب من أهل الكتاب قال لا قال من المشركين ثم أسلم طيب عبد الله بن سلام قال نعم من أهل الكتاب ثم أسلم tak. طيب. أولئك يؤتون أجرهم مرتين طيب. Znači, ovo je, nisu oni svi isti. Nisu oni ko oni? Ehlul kitab je. Nisu oni svi isti. Min ehlul kitabi umetun. Od ehlul kitabija ima skupina koja noću bdije, jel tako, čitaju Allahove ajete. I čine i seždu, vjeruju Allaha subhanahu ta'ala i sudnji dan, naređuju dobro, odrašaju i zla, natječu se u dobročinstvu i oni su od dobrih ljudi. Ovdje, znači, u samom ajetu nisu oni svi isti. Ima od tabije kitabija onih mm. koji, pa sve ovo dole što je nabrojano. Ovo dole što je nabrojano ko radi, jel on Židov ili musliman? Musliman. Sve ovo dole što je nabrojano, braći. Jeste li čuli šta je nabrojano? Čitaju Allahove ajete. Kad bi čitali Tevrat, da li bi se za njih reklo da čitaju Allahove ajete? Zašto? Zato što je Tevrat iskrivljen, ne zove se više tu Allahovim ajete. Je tako? Čitaju Allahove ajete. Zatim čine seždu. Jel židovi čine seždu? Ne. Znači, vidi se da se ovo šta radi o muslimanima. Pa kako onda da se kaže, nisu oni svi isti. Od Ehlul Kitabija ima oni koji uče Kur'an i čine seždu, klanjaju. Zašto je to rečeno? Kaže, kad se kaže Ehlul Kitabija, automatski se misli na židove i, kr i kršćane. To se nikad ne odnosi na Ara, na Arape. Jel tako? Pa, poslije Islama, kad su se prihvatili Islama, pa kaže, na primjer, Omar ibn al-Khattab, je on od Ehlul Kitabija? Šta će reći? Nije, on je od, od bio od mušika, od Arapa. Jel tako? A kad se kaže Abdullah ibn Selam, je on od Ehlul Kitabija? Kaže se, jest. On je od Kitabija. Jeste mi razumili sad? E to je značenje ovih ajeta. Pa, prema tome nema nikakve sumnje, jel tako? U kufr E, židova i kršćana, svih. Nema nikakve sumnje u kufr, svi oni koji se ne pripisuju islamu. Šeheh Listam je, kaže, oni koji sumnjaju u kufr, oni koji se ne pripisuju islamu nikako. Sami su kafiri po konsenzusu. Po jednoglasnom mišljenju ovog umeta. Al tako? Jeste mi razumjeli? E, to je jedno od pravila. Druga stvar, ako želimo mi Edo, da govorimo o statusu Ehlu Kitabija, jel tako? I da donesemo dokaz šta je s njima i židova, onda ćemo se vratiti, znači, na suru Maide, jel tako? Latad Kefar alladine kalu inna Allaha huval mesih Nevjernici su oni koji kažu da je uh, Isa sin Marijamin Bog. Jeste razumili? Nevjernici kalu inna Allahe thalithu thalasa. Nevjernici su, latad kefara, nevjerovali su oni koji kažu da je Allah troje. Šta poslije ovo može neko da priča? Šta može poslije toga da bude s onoga ko kaže za židovi kršćane da nisu nevjernici? Po ovome i zbog ovog pitanja smo mi jasno i glasno Znači, mogli ste, imali ste priliku da čujete, govorili i po imenke ispominjali, jel tako, Enesa Karića i ostalu kompanju. Znači, pa su neki poslije govorili kako su to hrabro spominju imena tekviri ljudi, ali namjerno nisu htjeli da spomenu zbog čega smo rekli to. Jel tako? A ja sam ih spomenuo upravo zbog ovoga, jer oni kažu da nisu svi ehlu kitabije nevjernici. Prema tome su oni nevjernici sad po konsenzusu, po iđmavu svih muslimana. Je li tako? Pa onaj ko kaže, oni su protekfirili toga i toga, zamolio bih samo ga da još da oda zašto smo ga protektirali. Znači da se zna. A tu jer ima zapreke, trebalo proučavati prije nešto nešto se spusti na to koji ima tekst Allah te uputio, on je preveo mushaf, preveo Kur'an i napisao tefsir Kur'an. Ne, ja ovo pitam zato što jednu daju koju je tako našao, kaže da treba ga podučiti za jednog sumnju. Tamo na kod je on nek podučava. On je učenjak bez premca, ali bez premca. Enciklopedija koja voda po zemlji, tako ga zovu. Kako ćeš ti njega podučiti miskinu jedan? Da, ti nusrete miskinu, hoćeš li sa njim Može se samo pisati dalje da te on uči, imaš priliku. <laughs> dalje, kaže, vjeruju u Allaha, minune billahi voli Vjeruju u Allaha. Onaj ko zanegira poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam, vjeruje li on u Allaha? Ne vjeruje. Prema tome i dalje sve ovo do kraja dokaze da se još uvijek uvijek kad se kaže su se va, nisu oni svi isti od ehlul kitabija, ima oni da su to oni od ehlul kitabija koji su šta? prihvatili islam. A huk mehlu kitabija, kakav je njihov propis, ne smije niko sumnjati, ne smije truna sumnje vidjeti da su oni nevjernici. Ako vjeruju da je Musa a.s. Allahov poslanik i da je Isa a.s. Allahov poslanik, šta ih sprečava da povjeruju da je Muhammed a.s. Allahov poslanik? Šta ih sprečava? Ti isti da su bili živi u vrijeme Musa a.s. ne bi u njega povjeruju povjerovali, nego su u njega povjerovali iz, iz tradicije, došli su poslije drugim generacijama, jel tako? Ti isti koji vjeruju u Musa a.s. kad je došao Isa a.s. nisu u njega povjerovali. Svatat. Znači kad nisu u njega povjerovali, Allah je otkrio da oni stvari nisu vjerovali ni u Musa. Pa oni koji su nisu povjerovali u Isa a.s. kada je došao Muhammed s.a.v. odnosno povjerovali su poslije, rekli da vjeruju, kada je došao Muhammed s.a.v. oni su otkrili svoju stvarnost i onda vidjelo se da oni ne vjeruju ni u Isa a.s. jer da u njeg vjeruju, vjerovali bi mu i što bi krili rečenice u kojima je on najavio da će doći Muhammed s.a.v. Pak danas ko krije ili negira hadite Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam nakon što se dokaže da su sahi, šta mi za nje kažemo? Nevjerni. Pa tako su oni negirali obavijesti od Musa i Isa da će doći Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa može se za nje reći da vjeruju u Allah? Ne može, oni su nevjernici. Recimo. u nas razgovor Tite Daija. Imamo danas ili nemamo ko su, Svako ko se danas izjasni kao Kitabija, on je Kitabija i nema nikakvog razilaženja oko toga. Onaj koji proizveo to razilaženje, to je njegov džehl. Jel tako? Razilaženja inače ne bilo kad bi šutili oni koji ne znaju. Tako. Jer zbog čega nema ehlu kitabija, šta je, isto znači znači, njihovo stanje, tad bila zabluda i danas zabluda. Oni su onda bili ehlu i danas su ehlu Znači, tad su bili zalutali i danas su još više zalutali. O tako? Svatate? Jer mnogi kršćani ne mogu da shvate kako su oni to zalutali. Znate kako će im najlakše objasniti mi kršćanima kako su oni to zalutali? Reći ćemo im, pogledajte današnje muslimane. E tako ste i vi zalutali. Odnosno ove danas koji se pripisuju islamu. Je vam sad jasno? A tako? Ovi kršćani, nije vam jasno kako ste vi poslije Isa mogli zalutati. Ovi židovi, vama nije jasno kako ste vi poslije Musa mogli zalutati. Pa pogledajte ove koji se pripisuju islamu. Imaju Kur'an originalu. Nije prevod, nego originalni tekst, Kur'an. Imaju sunet Allahovu poslanika, sallallahu sačuvan, kao da je poslanik među njima živ i pogledaj gdje Jel vam sad jasno kako ste vi prije zalutali? A ovom umetu rečeno ići ćete njihovim stopama ovih prije, e sve je to isto. يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي nas izvorje islam.